أندلس أندلس أندلس أندلس رب العالمين وصلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Nastavljamo sa komentarom knjige Tesiru Mustalah al-Hadis olakšani Mustalah, Mustalah al-Hadisa Doš, prošli put, zadnji put smo znači, obrađivali, radili određene, e, određene detalje vezane za, za e, e, hadijske zbirke koje, koje su uslovile, autori njihovi su uslovili da, da zapišu, zavedu, zabilježe samo vjerodostojne hadise. Pa smo govorili o tim hadisima nakon Buhari i muslima koje su to bile zbirke i i uh, uopćeni uh, opći komentar koliko su koliko su ispoštovali taj svoj šart. E, nakon toga da završimo još govor vezani za dva sahiha koje, koje je umet prihvatio prihvatio u smislu kao što kažemo kažu muhadisi ili učenjaci tedakatul umme bil kabul umeću, u umetu su znači Buharija muslim prihvaćeni opće prihvaćeni u smislu uh, uh, učenjaci ovog umeta, znači da su prihvatili ta dva sahiha, da ono što je u njima, da je uopćeno u globalu sve virodostojno. Osim oni uh, manji sitnih detalja ili određenih hadisa koji su kritikovani, koji opet se vraćaju na to <coughs> da su i Buharija i Muslim ocijenili vjerodostojnim, a drugi učenjaci kažu da ima određeni slabosti ili neke kritike u nekim, nekim riječima tih hadisa. Dobro. E, došli smo znači do, do teme koja govori o tome e, šta se misli pod, e, na koje hadise se misli unutar Buhari i muslima koji prenosi dva šeha, Ravahu Šehan ili, ili Mutefeku na Lihi ili Ravahu Muslim Buhari, svejedno kojim, kako ga spominjali. Šta se misli pod vredosnim hadismom te dvije hadijske zbirke? E, Eh, ni oni su slovili naravno to već eh, eh, smo naveli i opet ponavlja znači Buharija i Muslim su uslovili u svoje dvije hadijske zbirke, u svoja dva sahija, da neće, da neće napisati, zavesti, upisati hadis u svoju zbirku, a da nije vjerodostojan. E sad se postavlja pitanje, dobro, na koje se hadise misli unutar dva sahija? Da li se misli na sve što postoji u dva sahija ili ima tu neki izuzetaka? kada kažemo da je umet e, dva sahija prihvatio opš, e, da je opće prihvaćen umetu kao e, dvije vjerodostojne zbirke najvjerodostojnije da je Buharija nakon Korana najvjerodostojnija knjiga muslim nakon Buharije šta se podrazumijeva time odgovor je na to da se misli u stvari na hadise koji su musnedi mutesil misli se na hadisi znači koji u kojima koji su spomenuti sa lancem lancem prenosilaca spojenim lancem prenosilaca da se misli na te hadise. Odnosno, da, da se ne misli na hadise koji su spomenuti, koji se zovu takozvani muallak hadise. Odnosno, ti hadisi imaju na početku svoga seneda jedan ili dva ravija nedostaju unutar ti, uh, unutar ti hadisa. Eh, obično takve vrste hadisa, bu, takvi hadisi budu napisani uh, na, na početku ili u početku poglavlja uh, određeni, određeni skupini hadisa koji su navedi. Znači u naslovima, iza naslova uh, poglavlja knjiga, Uh, u uvodu određene tematike budu spomenute ti hadisu kojima se ne spomeni senet ili spomeni dio seneda. Eh, te hadise zovu muallak i njih ima mnogo u Buhari za razliku od muslima znači u Buhari je mnogo tih hadisa s tim da su oni znači zapamtili znači u Buhari hadisi kada dođe eh, naslov nekog nekog poglavlja gdje će treba navoditi hadise nakon tog naslova ili u samom naslovu bude tekst hadisa A, a taj tekst hadisa nije spomenut sa lance prenosilaca, nego kaže, rekao, rekao Abdullah Nabas to i to rekao taj taj e, navede nekog tabina tab tabina rekao to i to ne, ne ima lanca prenosilaca da je rekao poslanik sallallahu alejhi to i to e, i takvi znači hadisa obično budu spomenuti znači na samom početku poglavlja gdje posle kad se počne spominjati sa lance prenosilaca hadisi oni su obič, oni su zabilježeni brojevima znači oni hadisi koji su zabilježeni brojevima i počne se spominjati sa lance prenosilaca znači to su ti hadisi koji su mutefeka alejhi lasihatije al Hadisi prije toga što dođu, nekoliko hadisa bude spomenuto, bez lanca prenosa ili dio lanca spomeni, to se zovu hadisi muallak. I njih je mnogo u Buhari. Za razliku od muslima, gdje ne nalazimo osim jedan hadis u poglavlju Tejemu. Znači u poglavlju Tejemu imamo samo jedan hadis kod muslima. E sad spostavljamo pitanje, kakva je ocjena tih hadisa koji su u Buhari i u muslimu? u muslimu smo rekli jedan nije vrijedan spomena e, zbog, e, zbog e, znači zbog toga što je jedan u odnosu na 12.000 hadisa koji su spomenuti šta je što se tiče ovih hadisa koji su Buhari takozvani muallak hadisi jesu oni vjerodostojni ili nisu vjerodostojni glavno većina učenjaka je na stavu da ti hadisi Ako je imam Buharija sa te hadise, kaže, spomenuo bi sirat ili džazm u formi iz koje se razumije da, da iz koje se formi znači iz koje se razumije da je da on prenosi kao da je to sigurno rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem poput forme qale amara zekere rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je spomenuo je znači u to, to je oblik forma znači sigurnog pripisivanja a, riječi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem I za takve hadise muallak uh, većina učenjaka smatra kaže da su oni vjerodostojni. Jer e, iz, razumije se iz riječi poslanika sallallahu alejhi pardon iz riječi Buharije da on smatra njih da su vjerodostojni. Druga vrsta muallak hadisa koji su spomenuti bisigati temrid. Temrid znači da ima znači forma bolesti, da ima neke mahane, nedostatka. A to je poput forme jurva, judker, juhka ruvije zukire. Znači, prenosi se, spominje se, govori se, spomenuto je i tako dalje. Svejedno u sadašnjem vremenu, u prošlim vremenu. Iz se razumije, spominje se, ali Allah zna je to tačno, nije tačno. Znači, u tom smislu. Dok u prijetuno gore, kad, kad Buharija kaže Kale emere vekere, rekao je Allaho poslanik, naredio Allaho poslanik, spomenuo Allaho poslanik. A ovdje dol kaže, spominje se, prenosi se, priča se. E, iz ovih oblika, kad spominje na početku tih hadisa, razumije se da, je, da, je, da ima slabosti u tim predajama, u tim hadisima. Znači, da ima slabosti u tim hadisima kod imama Buhari. A onda je Ibn Ređe, onda došao Ibn Hajar, pardon, Ibn Hajar, pa je sve ove hadise Muallak spomenuo, e, svi ti hadisi uglavnom navedeni u drugim hadiskim zbirkama. Eh, naveo te hadise, izdvojio, napisao posebnu knjigu Mu'allakat i eh, da spomenuo te hadise sa lance prenosila s kojoj u drugim hadijskim zbirkama i potvrdio da su glavno skoro svi vjerodostojni. Vrlo malo ima da su slabi. Vrlo malo ima da su slabi. I od ovih i ovdje gdje on spomenuo, gdje ima Buharija, ocijenio da ima slabosti u njima. Ali kako mi da znamo kako i tretirio ima Buharija, znači kada je, kada je spomenuo u formi gdje jasno pripisuje poslanik, znači da, su, da ima Buharija smatra da su vjerodostojni. Bez obzira što nije spomenuo lanac prenosilaca. Zašto njima nije spomenuo lanac prenosilaca, postoje pitanja? Zato što nisu na stepenu, na, nisu na šartovima njegovog spominjanja u svojoj hadisu u zbirci. Nego je više onako sa njima dokazuje, e, kao e, se kaže, istišhad. Onako spominje kao, kao vrsta podupiranja onog o teme koji govori. Nešto najbitnije da spominje, potom pitanje, potom pa spominje na to mjesto a ne da je to iz njegovog sahija. Hadis koji se da su e, iz, e, e, iz Buharinu sahija, vjerodoslovni hadisu, to su ovi ovaj, musned i mutesil. Znači ima i lanas prenosilaca do poslanika, od šeha Buharije do, do poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da su spojeni lanas prenosilaca. To su svi ovi ostali hadisa mimo muallaka. Tako da znate, kad kaže, bilješ Buharija svom, kaže sahiju, mu'allakan. Kad kaže muallakan bi ta'liq, muallaka znači znači nema nije nije hadis uh, nije, sa senedom i nije spojen sened. Muallaka znači ta'liq, uh, ta'liq znači kao neki komentar, nešto obješeno, okačeno, upitno. Znači da to ne to ne ulazi ono oko čega se umet složio da je vjerodostojno Buhari. A da li je vjerodostavno, nije vjerodostavno, vraća se na ovo kako, u kojoj, kojoj formi spomenuo Imam Buharija, ali uglavnom, znači, među tim hadisma što je spomenuo u toj formi talika ili mualekan, znači, nema nijedan uh, jako slab hadis ili da je, ili da je izmišljen. Naravno, jel, ovaj, da, da nije ukazao Imam Buharija na njih uh, i nije spomenuo, znači, u svom sahiju takve hadise. Andalusam, Andalusam. Andalusam, Andalusam,